Jimat punya cerita dengan judul Warung Bakso Pinggir Kompleks Kiriman Bambang P. Ha! embuh wis ping pira anggonku ngubengi komplek perumahan. Aku nganti lali. Metu saka omah kontrakan jam 8 nganti saiki meh jam 4 sore sikil nganti jimpe. Parandini daganganku ora kelong sak mangkok-mangkok. Sedina iki durung kepayon ora ana sing lari si babar Udo Udakara sesasi iki anggonku bakso ora payu. Aku ra ngerti sebabe. Mongko bumbu sing dak racik jangkep rega ra daging sing kanggo pentol dak pilih kualitas becik. Nanging yo gene tetep ora payu. Jebul kanca-kanca sak profesi uga ngrasake bab sing padha. Kurang luwih sesasiki ki padha sambat seret payune. Cakman bakul sate ayam, Kang Budi sego goreng, Yunah pecel Rohman mi ayam lan liyo liyane padha sambat sepi. Ah, yen ngene terus-terusan bisa kukut aku mah. Sing dipangan ora ana, mongko sik kudu mbayar kontrakan saben sasi. Rong dina iki wis kanggo modal utangan sih. Padha cak. Mi ayamku go ora ana sing ngukoni. Ah, mongko biasane aku buka tendo jam 4 ora nganti jam 10 wis gusis. Lah iki kok aneh-aneh. Sak mangkok wae ora kelong lho. Opo kira-kira warga rong perumahan iki wis do bosen karo masakne awake dhewe to piye ya? Ning isih ana sing tangga rame lho. Sumelaning budi sego goreng. Coba gatekno warung bakso lan mie ayam sing mapan ana pinggir komplek perumahan kae. Sing tuku jejer liya koyo bulan laron. Ha, mongko kae bakal anyar to. Oh, ah, rezeki kuwi wis diatur dening Gusti Allah. Mbok menawa wae sing duwe warung bakso lan ayam kae lagi kejatan ber rezekine. Dadi jodoh meri. Malah awake dhewe sing kudune ngilungi gitok. Aja-aja ana sing kurang meranani anggone ngladeni para pelanggan. aku dhewe sakjane ya rumangsa gumun karo warung bakso lan ayam anyar kuwi ing ngatasé papane mung nyuplek larise kok ngedap-ngedapi ora suwe warunge diambakake karyawane diseragami sing andhok sangsaya akeh klebu sing tunggangane mobil sing tuku ra sajak ora tinemu nalar Sak suwene aku iderbak suing perumahan kuwi kawit jaman semono nganti jaman semene. Yo lagi iki mrangguli kahanan sing nuwuhake gawok. Yen mung banyu digodhok ora bisa umop, pentol bakso bosok metu sete utawa kompor sing ora bisa disumet kabeh wis tak alami. Aku pono ana wong ora seneng karo usahaku sing lancar, banjur diganggu kanthi cara sing ora sakbaene mau. Mula sadurunge lunga golek rejeki luwih dhisik kudu golek sarat sarana marang wong tuwa amprih bisnis ora diganggu wong sing meri. Mula bareng nyipati warung bakso lan mie ayam anyar sing laris ora mekakat kaya ngono, aku nduga bakul nggunakake sarana penglaris sing ora lumrah. Jenengku Parji. Aku wong teko Jawa Tengah. Ngonku boro kuto ing Jawa Timur wis taun wulung puluhan. Pancen tak niati lungo mergo ora ono pakaryan sing bisa dak candak ing desoku. Arep macul orang duwi sawah. Wong tuwaku ora sabuk galengan. Sekolahku mung tekan SD, ngono wae ora tamat. Mula bareng wis omah-omah aku lan bujuku duwi pepinginan boro. Apa meneh rong taun omah-omah buntutku lair. Kebutuhan urip saya akeh. Mula saya gembleng tekadku lunga mboro golek pangupa jiwa dimen bisa nyekolahke anak. Ing kutha iki aku banjur tepung kanca-kanca nunggal profesi. Padha dene senasib golek rejeki ana paran. Sesambunganku karo kanca-kanca mau rumaket kaya sedulur dhewe. abot enteng disonggo beparengan Ning mergo akhir-akhir iki pepayone sepi siji mboko siji kanca-kancaku mau pindah kontrakan. Ku njaluk pamit, Ma. Kok arep pindah kontrakan, ning kene usaha ora iso kembang ngono kok. Kandhane bakul mie ayam sawijining Sore. Budi karo Simat saiki ya banting sekir dadi pukuli bangunan to, Ci. Wis ora dudulan meneh. Aku dhewe wiwit rong dina iki leren bakulan. Aku lagi krungu wadule kanca-kanca mau. Bojoku dhewe sejatine uga wiwit ora jenak mapan ana kontrakan sing gupeng iku mergo blanjaku sangsaya suwe, sangsaya mrosot. Aku karo bojoku dadi krepat dudon ning tetep tak sabar-sabar kene. sawijining dina dumadi kacilakan ing ngarepe warung bakso lan mi ayam anyar mau wong limo tinggal dunyo alias mati kacilakan ning ngarep warung bakso lan mi ayam iku kaya mungkih sangsaya larisi dagangan mula banjur dak tekati pingin ngerti apa ing gurine kedadian mau dak niati melek nganti pitung dina pitung bengi nyuda mangan lan ngombe meripat rasane pedes sirahku kaya digandeni luweh-luweh yen nganti mambu banyu rasane ngantuk banget nganti kaya ora kuat ngempet otot bebayaku kaya dilolosi. Gemblenging tikat mung pengin ngerti marang lelakon kang sak nyatane. Entuk 6 dina aku wis meh ora kuat. Awakku lemes dimpes. Sore kuwi sakwise adzan asar ngemandang aku menyang masjid sak perlu salat jamaah. Kejaba kuwi uga kanggo golek hawa dimen rasa ngantuk sing banget iki bisa tambar. Mari sembayang asar ngantuke malah sang soyo dadi. Kepeksane aku metu saka masjid mlaku tanpa tujuan. Bakune aja nganti anggonku nglakoni tirakat sing mung kari sedina sesuk kuwi. Sabar. Sabar. nglakokake surut tanpa sadari anggonku mlaku tekan ratan gedhi ing antarane kompleks perumahan. Aku mandek sedelok noleh nengen udakara 300 meter saka warung mie bakso sing mapan ing sak pinggir kompleks kuwi. Kaya wingi-wingi warung iku isih panggah regeng lan rame. Dak waspadake kanthi permati ana kang aneh. Dak sawang saka nggonku ngadeg saka rumangsaku cat katon cat ora ing ngarep warung akeh banget pewujutan bocah cilik mripate pating pluru abang mangar-mangar untune nyrengingih rupane julan ireng jenggureng Kewujudan bocah bajang medeni kuwi jebul padha ngiring wong-wong lewat supaya mlebu menyang warung mi bakso. Ana sing geret tangane ana uga sing nyurung saka mburi. Kegawa rasa penasaran warung iku tak cedhaki. Kaget lan gumunku saya dadi bareng ngerti sakupenge warung nganti tekan jero isine kebak dening pewujutan gegilani. Kadang katon, kadang orang. ono kang melu lati sak pirangan bantu isah-isah mangkok ono go sing lungguh baturi sing duwe warung nampani bayaran saka wong-wong sing mentas andok usanane aku nekat mlebu banjur lungguh srok parandene ora ono siji-siji kang nyawu uruwi patrapku bocah bajang sing unturi nyeringingih padha pating sliwer liwat sandingku semono go wong-wong sing padha ana kono Sawisi rada sauntara anggonku ngulati kahanan jero warung aku banjur metu. Ilang rasa ngantukku sawisi nyipati kahanan mau. Lakuku dak gelak sebab wektu salat magrib wis meh entek. Rampung salat magrib aku ngenteni isak pisan. Bubar melu jamai sak ing musola. aku bablas bali menyang kontraan. Tekan kontraan terus suai perintah buju supaya dicomke teh sing kentrol tur legi. Godok mie instan nganggundok bubar mangan, aku banjur kerubutan selimut berukut, bablas turu nganti para esok. Dino kui tangi kurodok kawanan, meh wai ketinggalan sholat subuh. Umpomora digugah mbok wedok ngono mesti bangkong. Mbok ya wiwit idre maneh to, Pak. Insyaallah sesuk bakal tak wiwiti dagang meneh, Mak. Wes kesuwen olehmu prei. Ide bisa prei. Ning madang ora iso prei, Pak. Besok kuwi sakwise bojoku mangkat dodolan jamu, aku ngresiki rombong sing wingi tak nggui bakso. Mangkok, sendok, jimbeng kompor uga tak resiki kabeh. Ora lali nyang gadian, gadekake ali-ali kanggo pawitan dodolan. Ali-ali sing biyen minangka mas kawin nalika aku ngrabi bojoku. Niat lan semangatku bali maneh. kabeh tak pasrahke Gusti Allah ora lali gedhekake panolong solan panembah perkara warung bakso lan ayam pinggir kompleks kuwi babar pisan ora tak gagas wis dak lalekake niatku golek rejeki sandang pangan kanggo nguripi anak bojo ider pisan pindu dagangan tetep ora bisa entek ning lumayan payu sak ora-orane asile kena kanggo modal dagang esuke. Nganti wusananing sawijining dina nalika aku dari saka kompleks, angkahku arep nyebrang menyang kompleks liya. Nanging dumadan ing ngarep warung bakso mie ayam pinggir kompleks kuwi ana kacilakan meneh. Manut katerangan sing tak rungu jarine ana mobil ngebut ilang keseimbangane mergo supiri lagi mabuk. Mobil mau nabrak warung. kaca ngarep warung ambyar meja kursi ajur mumur supir ora ngukut semulugo sing duwe warung rewangi nandang tatu abot lan enteng kabeh korban diunggahke ambulan sak perlu diobatake menyang rumah sakit sawise kacilakan kuwi warunge banjur tutup nganti saiki Aku krungu kabar jari malah wis kadol karena keluargane ora ana sing bisa mbacutake usahane. Dene anggon kuwi drebakso sidik mboko sidik wiwit saya payulan laris. Usanane aku wis ora ider nanging uga mbuka warung dewi. Warungku cacahe loro alhamdulillah. Dene asile ora mung cukup kanggo mangan, nanging yo cukup kanggo rukun kampung ing desaku kono. Klebu kanggo ragat nguliyahake anak. -anak. lan minungko tondo syukurku marang peparingan Gusti Allah sapiran rezeki tanggung ibadah kaji menyang Mekah Al Mukaroma. seprene cerita nyata soko aku bersama tim Cimat salam Cimatres Oh! I'm Dana Rogi.